Տխուր է, երբ համանորի նախորյակին զգում ես, որ մենակ ես, մեկուսացված քաղաքակիրթ կոչվող աշխարից, 21-րդ դարի մարդու ուշադրությունից, անտարբերության զոհես, սիրո վտարանդի, պատանդ հանդուրժողականության քարոզի առազգական ցանցում։ Տխուր է, երբ մտավորականը, մշակույթի գործիչը, բանաստեղծը թաքցնում է գրիչն ինքն իրենից, խոհերը տեղավորում իրենից հերու ծածուկ ինչ որ մի տեղ, Տխուր է, երբ բանաստեղծը գիրք է հրատարակել, բայց տուն բերող ճամփան փակ է, եւ գիրքը փոշեկուլ է տպարանների գրադարակների խառնաշփոթում։ Տխուր է, երբ գիրքը տպարանում է, բայց հեղինակը երես չունի գնալու գրքի հետևից, որովհետև պատերազմը իրար է խառնել նաև ֆինանսական բոլոր հաշիվները։ Տխուր է, երբ բանաստեղծ Հոբելյարն իր Հոբելյանի կապակցությամբ գրեթե հեգում է իր իսկ գրած բանաստեղծությունը, ամաչում ընդունել իրեն ուղված մաղթանքներն ու սրտաբուխ խոսքերը, իրեն մեղավոր ու հանցավոր զգում տեղի ունեցած ու ընթացքի մեջ իրադարձությունների հետևանքների համար։ Տխուր է, երբ լրագրողը տարեմուտի հաղորդման համար չի կարողանում հաղթահարել տխուր խոհերի հեղեղը մտքի ու հոգու մեջ բայց իր երազանքի փայփայումը տիրոջով է անում։ Խաղության աղերս բարեխոսում համոզմունքով, որ մանանեխի չափ հավատով կարող է փրկել խաղության խանձարուրը։ նոր մտքերի, նոր գրքերի, նոր երազանքների, նոր հաջողությունների, նոր մարդու վերածննդի ակնկալիքով շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Բարեկամներ, իսկ այսօր տաղավարում զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող, բանաստեղծ, արձակագիր Դավիթ Միքայելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Միքայելյան։ Բարև ձեզ։ Բարով տեսանք, բարի գալուստ բացող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի տաղավար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի հա։ համար։ Պարոն Միքայելյան, կխնդրեի որպես բացող ծրար ձեր ստեղծագործություններից մեկը ներկայացնեք մեր ունկնդիրներին։ Վերջերս լրացավ իմ ծննդյան տարեդարձը եւ Հոբելյանական տարեդարձը։ Այո, թաղծոտ մի բանաստեղծություն եմ գրել այդ կապակցությամբ, գուցե Դա ընթերցեք, սիրով կլսենք։ Սիրով։ Անկեղծ խոստովանություն ունեցա։ Ես երբ գյուղում եմ, երբ մտերի մարդիկ հիշատակում են ծննդյանս տարեդարձի մասին եւ շնորհավորում։ Վայ ասում եմ ամոթը, մի շեցրեք ինձ նոյեմբերի 9-ի աղետալի օրը, որղվող բերկական էր Արցախի համար, ճակատագրական։ Տղերքը չնայած կռվում էին հերոսաբար եւ քաջի մահով շատերը ընկան Բերթակահակի Փարիսների տակ։ Հրադադարից րոպեներ առաջ սակայն սկուտերի վրա այն հանձնվեց ճշնամուն։ Անարգվեցին նահատակված տղաների հիշատակը սրբությունները բոլոր։ Այսօր էլ շարունակվում է մղձավանջը դաժան ու հավատալ չի լինում սթափվել չի լինում մեղավորի պես գլուխս կախել վախենում եմ նախքին հպարտությամբ փողոցով քայլել մարդկանց աչքերին աներկյուղ նայել հանցանքի տեր ասես ես լինեմ շշկրվել եմ ու հանդիմանում եմ հաճախ ինքս ինձ չգիտեմ ինչպես մեղքերս քավեմ եւ հպարտ քայլեմ։ Բարեկամներս, ծննդյան առիթով մի շնորհավորեք ինձ։ Ձեզ շատ եմ խնդրում, ավելի լավ է հանդիպման պահին բարև տակ անցնեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միքայելյան, չնայած պատկառելի մի գեղեցիկ հոբելյանական տարեթիվ եք ունեցել, տարիքում եք, բայց թաղցի տխրության երանգները շատ են, ցավոք եւ մեր բոլորիս մտածումներն են այդպիսին, մեր բոլորիս խոհերն են այդպիսին 20 թվականի պատերազմից հետո կուզենայի, որ դուք այնքան լավ բանաստեղծություն գրեիք ձեր ծննդյան կապակցությամբ, հուսամ առաջիկայում եք կունենանք այդպիսի առիթներ, կկարողանանք նրանք նորից վերագտնել մեզ, վերալիցքավորվել եւ իհարկե նաեւ սիրո քնար հյուսել, երջանկության, խաղաղության եւ նաեւ իհարկե շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան կապակցությամբ մեր ստեղծագործական խումբը բացվող ծրարներ գրական գարվեստական հաղորդաշարի հուսամ մեր հաջորդ հանդիպումները ուրախ շեշտադրումներ կպարունակեն իրենց մեջ պարոն Միքայելյան եւ այսպես բանաստեղծները միշտ առնվազն մի քայլ, երկու քայլ առաջ են սորական մահկանա բանաստեղծություններից։ Բոլորս սորական մահկանացուններ ենք, բայց բանաստեղծներին տրված է մարգարեանալու նաև շնոր։ Եվ դուք ձեր վերջին գրքում կանխատեսել եք ինչ որ բաներ հնի եւ նորի տիրույթում խորթանշական վերնագիր է եւ կան ինչ որ կանխագուշակումներ, կան կանխազգացումներ։ Վարդուի ջան գիրքը լույս է տեսել Արցախյան երրորդ պատերազմից առաջ, օրեր առաջ, պարզապես այդ գրքում ես զտեղել եմ իմ հիշողությունները, հուշերը, նշնավոր մարդկանց մասին, մտավորականների մասին, գրողների, արվեստագետների, որոնց հետ ճանապարհ եմ անցել, հնարավորություն եմ ունեցել բախտը վիճակվել հանդիպել, նա այդ այդ թվում հայոց մեծերի հետ, Նաև այստեղ այս գրքի մեջ գրականագիտական հոդվածներ են, վերլուծական գրախոսություններ են առանձին բաժիններով զտեղված եւ գրքի մեջ այս խորհուրդն է ընդհանրապես հնի եւ նորի դիրույթում, ասինքն հինն ու նորը ինչպես են իրար հետ մերձենում, մերձանում եւ կրվում, պայքարում հաղթելու համար, աշխարհը երկիրը լուսավորելու համար, անկեղծ ազնիվ ճանապարհ բացելու համար, շիտակ ճանապարհ բացելու համար։ Այո, պատերազմ Ռազմը բաժանեց ժամանակը հնի ու նորի, նախկինների եւ նորերի ցավոք սրտին այվ այդպիսի սահմանազատումներ եղան, ճամփաբաժաններ եղան ոչ միայն երևույթների, նաեւ անձանց համար։ Ցավոք իհարկե նորից եմ ասում, եւ գիտեք, պարոն Միքայելյան, նույնիսկ ամոթ է խոսել, գիրքը տպարանից դեռ տուն չի հասել եւ պատճառը ֆինանսներն է, չի փոխանցվել աստորեն։ Ես չեմ կարող ոչինչ պահանջել այն պետությունից, այն երկրից, որ դաժան պատերազմի մեջ է այսօր էլ շարունակում է մեր ողբերական այս իրավիճակը, այս ցաներ օրերը, տարիները մեզ ուղեկցում են դեր պատերազմից հետո եւ բարոյապես ես ինձ թույլ չտվեցի ընդհանրապես պահանջել կառավարությունից, որ պետք է փոխանցեին ինչ որ գումար գիրքը տպարանից հանելու նպատակով։ Իմ օրինակով շատերն են առաջնորդվել, պարզապես ժամանակներն են այդպես ինչ պետք է անենք, ումից պետք է նեղանանք։ Մեր երկրում այո, իհարկե իհարկե բանաստեղծը հրաժարվում է, ինչ որտեղ շատ լավ է, որ բանաստեղծը իրեն թույլ չի տալիս երկրի համար բեր լինել, ծանրություն լինել, կներեք, որ այսպես եմ ասում, միաժամանակ նաև կարծում եմ երկիրն էլ պետք է, կառավարությունն էլ պետք է, ինձ այդպես է թվում բանաստեղծին մոտ լինել, եթե հիշենք Թումանյանի հոդվածները, կառավարություն եւ գրական դաշտ կամ մշակութային դաշտ այս կապը պետք է անպայմանորեն սերտ լինի։ Հուսամ այնուամենայնիվ կգտնվի այդ գումարը տպարը կհասնի տպարան եւ ձեր գրքերը որպես ձեր ստեղծագործության արգասի կհասնեն տուն, այո, կազատվեն բանտից, այո, իհարկե ճակերտներում։ Պարոն Միքայելյան, դուք նաեւ գիրք լույսընծայեցիք հայացք ձմեռնամուտի պատերազմից հետո։ Սա նորերս արելի ասել լույս տեսած։ Բոլորովին վերջերս։ Վերջերս։ Երևի շնորհանդես դերևս չի եղել։ Չէ, սպասենք շնորհանդեսին։ Էլի հրաժարվել եք համեստաբար։ Սպասենք լավ օրերի, լավ ժամանակների։ Աստված համբերեն ոչինչ։ Կան այդ լավ օրերը, այդ լավ ժամանակները եւ գեղեցիկ մի շնորհանդես լինի, շատ տխուր մի վերնագիր եք ընտրել դուք հայացք ձմեռնամուտի մեր հայացքը ձմեռային, սառն են մեր հայացքները, մեր մտածումները դարձյալ։ Դուք հավանաբար ընկալել եք վերնագրից, թե խոսքին ինչի մասին է։ Մենք շարունակում ենք ցաներ ժամանակներ ապրել մեր ժողովուրդը։ Ինչու ես խորագիրն եմ ընտրել հայաց ձմեռնամուտի։ Կարծես էլի գրողի, մտավորականի, մտածողի մտ դիտորումներն են, մեր ակնկալիքներն են, մեր մտահոգությունները, անհանգստությունը, կանխատեսումներն ու տագնապները, էս էլ իմ կանխատեսումներ կարծես, որ մղջավան զմերս դեր երկար է ուղեկցելու։ Եվ ես վերնագրել եմ հայաց զմերնամուտի իմ գիրքը, ասինքն մեզ նոր զմեր է սպասում, թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե սոցիալական լարում է, մասնավորապես հոգեբանական առումներով, որ մենք պետք է դիմակայենք, պետք է դիմադրենք եւ պայքարենք եւ ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Դիմակայենք այս զմրանն էլ, ահա որ դաժան զմրան, չնայած այդքան ծրտաշունչ չէ փոխաբերական իմաստով, բայց ինչ ցավի, ինչ տագնապների մեջ է մեր ժողովուրդը նորից։ Կարծես սա ճակատագիր է, հայի ճակատագիր, հիմա էլ տեսեք շրջափակման մեջ ենք եւ բանաստեղծություն եմ այդ մասին։ Աշխարհը գույր է, այդպես էլ վերնագրել եմ բանաստեղծությունը ցավից ցնցվել է ըմբոստ երկիրն իմ։ Խառնվել են իրար կրակ ու կայծակ, մոլորվել են երկնում աղավնիները ճերմակ, կտուսների մահաբեր ռումբեր են կախվել։ Դաժան կռիվ է Արցախի հողում, թիրախում, թշնամու մայրաքաղաք եմ նորից հայտնվել, հրդեհ ամենուր, հրթիռների ворնոց, ամենուր մահվան տեսիլներ են շրջում, Սևազգեստ մայրն է մինուճար որդու կորուստը ողբում, զարկված ծերուկն է մահճում խուլ տնքում, բարույի մեջ նորացի մանչուկն է նեղվում, Արցախից ճիճը հասել է անգամ ծով դիեզերքին, սակայն անօքուտ աշխարը գույր է, աշխարը խուլ է, ոչինչ չի լսում։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, դարձյալ գեղեցիկ բանաստեղծություն, թաղցախարն, դարձյալ տագնապոտ, դարձյալ անհանգիստ ռիթմերով եւ միայն տագնապն է անհանգստության շերտերն են, շեշտերն են ընդգծվում ձեր տողերում։ Կան լավատեսական բանաստեղծություններ կան, մեր ժողովրդի արցախցիներս շարունակում ենք ապավինել մայր Հայաստանին եւ կուզենայի այդ առումով մի բանաստեղծություն։ Խնդրեմ, իհարկե, բացեք այդ ծրարը եւս։ Դու այն անունն ես, որ ծնված Շաբաթ օրից ուղեկիցնեմ զորեղը ուրտնանքի եւ արաբոտս ծաղկում է քեզնով։ Հրաշքով փրկված դու ծիրանի ծառի մայր Հայաստան։ Քայլերս անվերջ ճամփատ եմ փնտրում։ Տարապանքս նեղվում է ցավից, ինչեւ երբ պիտի հարազատ մորնիր, որթին երազի աչքերով նայի, հերվից կարոտի, ելնեմ ու հիմա ես ում նախատեմ, սիրտս ում բացեմ, ձմերը եկել Հայաստան աշխար, կրունքների թետնձել արգիր կտ մի քիչ տականամ, երեք երազում ճամփորդեցի ես օտար երկրներ, հերու, հերավոր, ու պահի մեջ այդ իմ հոգում խոսեց անհում մի կարոտ, որ բոլորովի նման չէր մյուս իմ կարոտներին, հասկացա, որ ես հավերժող ծառիդ կանաշ մի շուղն եմ, քոնը էությամբ ես որդին ըմբոստ հինավոր ցողիդ անուն Արցախ Իմիչայլոց հայկական մամուլը բավականին ուրախadir է ձեր գրի հանդեպ։ Արտուի ջան, ես լրագրող եմ, իդեպ, եթե խոսք եղավեմ Հոբելյանի մասին, 70-ամյակի 50 տարիները կյանքից նվիրել եմ լրագրությանը։ Արդեն 30-րդ տարին է Հայաստանի Հանրապետություն ուրաթերթի սեփական թղթակիցն եմ Արցախում եւ այդ հայընթերցողը քաջատեղյակ է ձեր անվանը, ձեր ստեղծագործությունների, նաեւ լրագրողական նյութերին եւ կարծում եմ նաեւ դա է պատճառը, որ հետաքրքրությունն է մեծ ձեր գրական գեղարվեստական գործերի հանդեպ։ Նաև գրում են ձեր մասին, գրախոսականներ են գրում, նաև անդրադառնում են ձեր ստեղծագործություններին, նկատում են յուրաքանչյուր նորտող։ Այո, ինչի համար ես երախտապարտ եմ հանրությանը, իմ ժողովրդին, իմ ընթերցողներին, դրանք պարտավորեցնող են, չափազանց պարտավորեցնող են, եւ ես կփորձեմ փոխհատուցել ինչ էլ որ անեմ պարտք եմ մնալու իմ երկրին, իմ հայրենիքին, իմ ժողովրդին։ Պարոն Միքայելյան, եւ քանի որ մենք նոր տարվա նախաշեմին ենք, գուցե ինչ որ մտորումներ ունեք, գուցե ինչ որ կիսվելու բան ունեք։ Վարդուհի ջան, տարեմուտի խոհեր գուցե այսպես լինեն եւ բոլոր արցախցիները անկախ, անկախ այս վերջին մեր փորձությունների զրկանքներից, որ անհայտ է, անորոշ է, թե որքան կուղեկցեն։ Մենք մնում ենք լավատես, մենք մնում ենք պինդ, ուժեղ մեր հողին կպած, ամուր կարճած եւ հուսահատության պահեր ես չեմ էլ նկատում իմ շրջապատում հաճախ եմ տեսում մարդկանց փոքրիկների հետ։ Դա է կարևորը։ Սա շատ կարևոր է հոգեբանորեն հատկապես հաղթահարելու համար, այլապես եթե միայն տխրենք, միայն հուսահատվենք, ոչ մի լավ բան մեզ չի սպասում։ Մեր ժողովուրդը սրան սովոր չէ։ Ավելի ծանր ժամանակներ ենք ապրել ու հաղթահարել։ Եվ պարտավորված ենք այդպես է շարունակել։ Սա Արցախցու ճակատագիրն է, հայի ճակատագիրն է, եւ վստահ եմ, որ հաջողությամբ այս վերջին դժվարությունները ժողովրդով միասին համախմբված, միասնաբար հաղթահարելու ենք եւ ուզում եմ առաջկայում տեսնել լուսավոր խաղաղության լուսավոր պայծառ աչքերը, որքան էլ որ թշնամու ձեռքում խաղաղության աղավնին շնչայես լինի։ Շնորհակալ եմ պարոն Միքայելյան մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ խորապես Վարդուի ջան։ շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ ավարտվեց բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի 2022 թվականի վերջին թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի հանրապետության վաստակավոր լրագրող բանաստեղծ արձակագիր Դավիթ Միքայելյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, Կհանդիպենք եւ հուսանք գալիք 2023 թվականին մեր ծրարները կբացվեն հույսի, հավատի, սիրո, լույսի եւ խաղաղության ավետիսներով։